أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على من أرسله رحمة إلى كافة الخلق والإنسان وعلى آله وأصحابه هداة الحق ونجوم سماء العرفان نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم أكسنا لباس العز والتقوى وحبب إلينا الإيمان وجنبنا من الكفران اللهم زينا بالعلم والعرفان اللهم ارزقنا حبك Biz äwel diledik, Eý bar Hudaýa, biz Seni ybadat etjek, Senden kömek dileýek, Sen indi bizi dogry ýolda sakla, şu dogry ýoldan azdyrma, dogry ýol kim, ol adamlaryň ýoly ki, Sen olara nygmat berdiň, olaň ýoly däl ki, Sen olara gazap etdiň we gümrah boldular olar. Ştada. Biz ony ýol kökezdik, indi özüne galypdyr. Aýa şu ýolda indi şaker bolýamy, men Hudaýyma şükür etýän diýemi, ýa kafer bolýamy, beren nygmatlarymyzy batyrýamy? Bu özüne galypdyr diýip Allatagala ýoly aýtýar. Ýol pes bir ýol. Bir ýol ba, belli edilipdir. Bir asly, bir dogruja maksada garşyn gitýän bir ýol ba, indi şu ýoluň gapdalynda bir şagal ýolla ba, adam azlaşdyrýar ola. Adamla özlerine galypdyr. Şu dogry ýoldan ýörüp gitýälemi, ýa ýolly ýol gurdurypda şagal ýola gitýälemi? Bize şuny aýdyp berýär Allah Tagala. Ynsanlary üç guruh etdi. Bir guruhyny nygmat berilende diýdi. Olar şu dogurja ýoldan gidip barýan adamla. Bir guruhyny gumrah bolanda diýdi. Zalym diýip aýtdy, gümrah bolan adamlar diýip aýtdy. Bir guruh ki bulaň hemmesinden beter, hatda gümrahdan nada beter. Iň teleke guruh. Hatda Allah Taala olaň adyny aýtmady. Mozillin diýip aýtmady. Olara al-magzub alayhim diýdi. Gumrah etýelli adamla diýmedi. Gumrah etýän adamla diýmedi, özlerine gazap inen adamla diýip aýtdy olary. Hatda olaň adyny nada aýtmady. Şun ýanak bir teleke guruh bula. Olaň fakat Allah Tagala agybetyny aýtdy goýdy. Olaň başyna gazap bar diýip aýtdy. Biz insalla, adamla şu dünýäde bir ýoluň üstünde goýlupdyrlar. Indi şu ýoldan üç guruh bolup bilýär şu ýoluň üstünde. Ýa, dogruja gidip bilýä şu ýoly, ýogsa-da, şagal ýola biraha urýa, ýogsa-da, özi şagal ýola urýa, o dogry barýanlaryň-da öwünde durýa, olar-da öz yzyna düşüp azaşdyryga gitjek bolýa. Ýa, üç däne guruh kullen ynsanlary näme Allah Taala şeýtdirip saýlap goýdy? Allah Taala ýaňky aýada aýtdyk, azat etdi adamlary. Öz ygtyýaryna goýdy. Sen özüň intihap edip bilýäň. Mejbur etmedi seni. Alla Taala aýtýar, Eger Men islesedim, siziň başyňyzda bir zady goýardym musallat edip, hemmäňiz başyňyz etek bolardy, şoň bilen hemmäňiz-de musulman bolup gezerdiňiz diýýär. Ýöne ony etmeýän, ony islemeýän diýýär. Yhtyýaryňa goýýan diýýär. Sen azat goýýan diýýär. Sen özüň indi intihap etmeli, men dogry ýoldan gitjekmi, galat ýoldan gitjekmi? Türkmen aýtýar, awyňy judasaň, müň ýaşa. Hä, ony Allah Tagala saňa aýdypdyr. Şu ýola şu diýipdir, hä, gyşky ýolda-da bardyr, azaşýan ýolda-da, olara gitseň-de azap bardyr diýipdir, onda belli edipdir, indi özüňe galypdyr, awyňy judasaň, müň ýaşa diýipdir. Indi özüň intihab et diýip aýdypdyr. Şonuň üçin hem adamlar indi görýär, jami öde şu üç guruhda tapylypdyr. Üç gürüh-de küllen dünýäde tapylyp dur. Bir gürühi Ewwel Ademden tä kyýamata çenlin hemmesi dogry ýolda gezen adamlar, olara musulman diýilýär. Hazreti Ademden başda tä kyýamata çenlin şu dogry ýolda Hudaýyň ýolunda gezen adamlara musulman diýilýär bulara. Bular iň behteryn gürühler. Allatagala olara näme diýdi? Nygmat beren adamlarym diýip aýtdy. Nygmat diýen näme? Dünýädäki nygmatlar biz nygmatmyka diýek? Dünýädäki nygmatlary biz bir gowja öýümiz bolsa, gowja maşynymyz bolsa, gowja bir e, biraz bir mukdar puljagazymyz bolsa, bir gowy hanywadamyz bolsa, biziňki boldy, şu nygmat tamam boldumyka diýip güman etjek. E, biz olsam E, men bir praýtjagazym bolsa, bir öýjagazym bolsa, indi menden mundan metel hoşgunmamy şeýtdirip men ýaşap bön diýip, Şeýle pikir etjek. Kän wagtlar-da şu many bolýar. Biziň hereketimize many bolýar. Biz pikir etjek, şujagaz nygmaty elden bererikmika diýip, Haka aýtmadan nada galaýýak käte. Käte wagtlar Hudaý ýolunda gadam atmandan-a galaýýak. Näme, şujagaz nygmaty elden bererikmika diýip, äý maşynjagazym bar, öýjagazym bar, biraz abraýjagazym bar, şuny elden bererikmika diýip, bir ýerde keplesek. Bir ýerde dogrusyny aýtsak, şu zatlar elden bererikmika diýip güman edäýýek käde. Allatagalaň aýtýany bu nygmat däl-ha. Nygmat berýän diýeni nygmaty ki hiç tükenme ýok oňa. O nygmatdan soňram hiç elden gider diýip gaýgy etme ýok oňa. Bir nygmaty ki o tamam bolmaýa, kullen zawal tapmaýa, fani bolmaýa. Allatagala o nygmat aýdyp otyr bize. Insalla Dünýäde Allah Taala iki bölýär ynsanlary. Ýa bir ynsan bolar, dünýäni erat eder, dünýäni islär, maňa şu dünýä boldy diýer. Kebe adam Allah Taala diýär, oňa azap bar diýär. Dünýäni islän mukdarymyzy islän adamymyza bererik diýär. Ol adam ýöne ahyretde bir azaba salarys diýär. Ýa-da. Bir adamlyga ahyraty erat etýärler. Ahyraty niýetine alýar ugraýa ugranda, ýola düşende. Bu adamla ahyraty niýet etse, yzyndan säýini, talaşyny etse, özi musulman adam bolsa, şu halatda diýýär Allatagala, Men mundan razy diýýär, bu adamda diýýär, behterin bir Nygmatlary ýetişdirerin diýýär. Nygmat diýen Alla Tagala o nygmat. O adam hemişe ahyreti irade edenden soňram, Hudaýyny irade edenden soňram, hemişe nebsiniň öwüne geçje, men malym gitse gitsin, men hoşbahtim gitse gitsin, men janym gitse gitsin hatda, näme fakat men şu dinimiň üstünde dogry duraýyn. Dinim gitmesin, imanym gitmesin diýýär ol adam. Näme üçin Hudaýy niýet edipdir, ahyrete göz tikipdir ol adam. Ýöne ol adam ýeke dünýä göz dikipdir, Sagat şular-da elden gitmesin diýip, hemme zatdan galýar. Ahyretdäki uly-hany nygmatlardan nada galýar. Nygmat diýeni Allatagalaň tükenmeýän nygmat. Allatagalaň nygmat diýeni bir pyraýtda, bir öýde. Tükenmeýän nygmatlar. Beheştiň iň garyp adamy Iň garyp adamy dünýäň on barabar ýanak mülki bar otada. Ha bize şu wagt bir ýerde bir on hektar ýer berjek tuwulja ýer diýilse, biz näme etjek şondan çyryň? Indi otada Allah Taala aýdyp oty, behişdiň iň garyp adamy dünýäň on barabary ýanak ýeri bar, mülki bar otada. Behişt diýke näme? Birje gamçyň durjak ýeri diýip Peygamber Aleyhisselam dünýä bilen dünýäň içindäki zatlardan gowudyr diýip aýtýar. Indi çyn ýanak bir nygmaty Allatagala aýtýa-ha, nygmat berdim diýen adamlar şola. Nygmat berdim diýeni bir öý berdim diýdigi-dä, mal berdim. Şo eger dünýäň Allatagalaň ýanynda arzysy bolsady diýýär Pygamber aleýhissalam. Dünýäň eger birje çybynyň ganaty ýanak arzysy bolsady diýýär Hudaýyň ýanynda, onda kafyrlara birje owurdyň suw-da bermerdi diýýär Pygamber aleýhissalam. Musulman adam şu wagt bir zady akseren sual bolýa. Allah Taala diýe meselem bir adamy günä e, musulman adamlara azap kärräk berýär diýe. Dünýäde kynçylyk kärräk berýär diýe musulman adamlara. O musulman adamyň günäsi näme diýýär, ony diýýär Allah Tagala ýer titredipdir diýýär, namaz okaýar, araza tutýar ki ol adam diýýär, ýer titredip gyryp goýberipdir hemmesini diýýär. Sil getiripdir hemmesini gyryp goýberipdir diýýär, bulaň günäsi näme diýýär. Bilen bir zady biz ýadymyzda saklamaly, Allah Tagala hemmemiz ynanýak şuňa, bir Allahy ba, bir kyýamaty ba. Musulman adam şuňa ynanandan soňra kyýamatda hesap-kitap ba. Ýöne öldüň gitdiň tamam bolduň dä. Bir öňde bir hesap kitap bar. Hemmämiz ynanýak şoňa. Hesap kitap barlygyna hemmämiz ynanýak. Bir gün hesaba çekiljegimize hemmämiz ynanýak. Hä biz şuňa etigadymyz bar, öleňde soňram tamam boldugyň dä. Öleňde soňram Ony Allah Tagala bir adamy ýer titrapdi öýüň aşagynda galyp ölse. Bir adama bir demir çümüpdi ölse, bir adamy syr alyp öldürse, ot alyp öldürse, ony näme Allah Taala şehitlerden hesap etýär. Şehitlikden orkan dereje barmy? Biz maddi göz bilen gözleýek. Biz pikir etjek, indi ölli, ha oňa zulm boldy, tamam boldy mu kadiyek. O taýyna pikir etmek, o işdi ahiretde hesaba çekilende derejesi bizden ýokarda bolsun ol adamyň. Biz şu maddy göz bilen gözlemekligi aýyrmaly. Näme diýip, Allatagala nygmat berýän diýende bu dünýäni aýdanok bize. Nygmat berýän diýende ahyreti taýýarlap goýdum diýip aýtdy Allahu tebarek we taala. Pes insanlaryň ýaňky ýanyk üç taksymy bar. Awwelkisi nygmat berilenler. Nygmat da ahyretiň nygmaty. Dünýä nygmat däl. Ikilenji güruhy aýtýar, ýöne Allatagala iň teleke güruhy äwel getirip aýtýar. Gaýril magdubi aleýhim, özlerine gazap inenlerden gaýry, ýagny gazap inenleň ýollary däl, gazap inenler kim? Özä gümrah bolupdyr. Öz gümrah bolanyna razy bolmany beýlekileri-de gümrah etjek bolýar şeýtdirip. Indi beýlekileriň zady öňüne geçip durýar. Hudaýyň ýoluna gitmesin şular diýýär. Bir adam iki bahyl adam, hasud adam, Hudaý bilen bendesiniň irtibatyny kesjek bolýan adam. Hudaý bilen bendesiniň arasyny gat etjek bolýan adam, bular guruhlaryň iň telekesisi. İnsanlaryň, jynlaryň iň telekesisi şular. Şulara Allah Taala şeytan diýip aýtýar. Allah Taala minel jinneti wen nas jynlardan we insanlardan diýip aýtdy şeýtanlary. Ha insanyň şeýtanlary şu adamlar. Ýa-ha adamlar ýa-ki özi gumrah bolupdyr, öz gumrah bolan ýoluna razy bolmany milleti dagy hatda näme gumrahyýa garşy çekjek bolupdyr. Islam jamiýede talaşy, saýyşy ki näme adamlar hidayet etsin. Adamlary dünýäň ahyratyň hoşbagtyýetine ýetirsin. Yslam muny sabyt edipdir. Biz muny bir iddia dä. Biz eger yslamyň äwwelki gelen ýyllaryny gözlesek, Pygamber aleyhisselamyň äsr-i saadet diýip aýdan wagtlaryny gözlesek, äsr-i saadet, ýagny ynsanlygyň hoşbagttaryn äsri, hoşbagttaryn döwrany, Pygamber aleyhisselamyň öz wagty. Pygamber aleyhisselamdan soňam sahabalarynyň wagty, Pygamber aleyhisselamyň sahabalaryny görelilen wagty, Pygamber aleyhisselam sahabalaryny görenleri görelilen wagty. Üç däne garyn, üç däne asyr, şu üç däne asyr Pygamber aleyhisselam behterin wagt diýip aýtdy dünýäde. Şulaň eger biz başlaryndan geçen gülleri görsek, şulaň eger edip ýaşaýşyny biraz taryhyny okyp görsek, şonda biljek biz şu wagt näzire ýaşapdyk, olar näzire ýaşapdyrlar. Abu Aly Sina ýanyk danyşmentle. Imam Fahruddin Razy ýanyk danyşmentle. Ýa beýleki kän Zakarýaýy Razy ýanyk danyşmentle. Kän danyşmentle ilki geçipdir. Hatda musulman danyşment, awwelin danyşment ilki gelýär näme, aýa Kuranyň üstünden şuny bilýär ki, ýer bir jazybesi bar, özüne garşy ini çekýär. Näme diýip şon äwwelki şular keşp edelle musulmanla. Şo wagtda her kim öz keşbetde at goýýa üstüne, köplençde näme arabatla näme musulmanla şo atlary goýupdyrlar şoňa. Ýa mesela Alkuly kim keşp edipdir? Ýa mesela biz geljek eee uçmaklyk, asmana uçmaklygy äwwelki uçan adam kim? Bärde mesela beradarany raýt diýeli näme diýeli. On äwwelki uçan adam Şu wagt Gilaider diýip uçýarlar, şom bilen uçan adam Appas ibn Fernas diýen bir musulman danyşmand. Ýöne şu awwel uçan adam şu taryhda, ondan öňçe bir taryhda bir on ýanyk zat ýasap uçan adam ýok. Ýöne biziň taryhymyzy bize birazajyk garaňky edip kökezdiler, bize aýtdylar, siz pişreftiňiziň öwne geçip duran islam, biziň jowallarymyzy islamdan çekip aýyrdylar, şeýtiripdi öz guruny wastalaryny biziň başymyza getirdiler. we özleri-de geldiler biziň öňki musulman danyşmentlerimiziň getirip goýan zatlaryny istifade etdiler, şeýtdirip-de özleri şu owja çykdylar şu wagt. Teknologiýalar öwe gitdi. Tepde dünýäde hiç bir danyşgahy ýok ki, pizişki ders bersin, Ebu Aly Sinaň Ganun diýen kitaby şonda ders berilmesin. Abu Ali Sina dünýäde Awwelin adam ýeke bir kanun diýen bir kitaby ýazdy. Külli dükderle şoň ähtiýajy bar, eger dükder boljak bolsa. Yani şu ýol bir hakykat ýol ýeken näme insanlary hoşbagtlyga ýetirýär. Islam insanlary dünýäde ahyratda hoşbagt etmek üçin gelen din. Ebwalysina Ewwelin adam ike, adama şok berdi. Şu adyny bark bilen şok berip böle. Şok derýadan bir däne balyk özi bir forum bark towlid etdi. Ebwalysina şony alypdy, adama şon bilen şok berýär. Kim bilmeli şu balygyň badygyny? Yani nagadar öwdemişdik İslamyň ýoly bilen gitýän wagtlary musulmanlar. Nagadar ilimde öwdemişdikler, nagadar teknologiýada öwdemişdikler. Äwelin adam ýeke dünýäde jarrahy etýär. Indi şu gadar pişrafte wagtyny äjremişdik, indiki aramyzdan ulumy dini yslamy ulumly aramyzdan gidipdir indi nirä ýetipdirik biz. Yslama amel etmäni aýyran wagtymyz nirä ýetipdirik biz. Dagygan şol guruna wostaýki urupada geçdi biz şuwagt şoňa ýetip duran wagtymyz. We bombasty ýetip duruk näme ýolumyz baglandy. Näme diýip azaşdyk ýoldan. Dogry ýoldan, hakykat ýoldan azaşdyk. Allahyň nygmat beren ýolundan biz näme? Azaşansoň şu güne galypdyk şu wagt. Pes dogry ýoly yslam näme? Ynsanlaryň arasynda hoşbagtydan çürin gelen barnama. Ýöne o indi näme diýip olara Allah Taala al-magdub alayhim diýipdir. Özlerine gazap edilen adamlar diýipdir. O adamlar jamiäň içinde şuluk etýärler. Jamiäň içinde adamlaň hidaýatynyň öwüne geçjek bolýala. Adamlaň hoşbagtysynyň öwüne geçjek bolýala. Pygamber issalam hiç wagtda zendiginamasyny okysaňyz hiç wagtda özi bilen jeň eden adamlara hiç zat diýen nädir. Olara haýyr doga edendir, betdoga eden nädir. Ýöne bir adam gelip islamyň aleýhine bir hereket etse pygamber issalam ondan geçmeýär. Son bi din şahsyýetleň dini dä. Bi din ynsanlary hoşbähtiýe ýetirýän din. Bi dinde men hakym ýok, men özüm bilen dawa edene men betdoga etmäne. Ýöne men hakymma yslamyň aleýhine bir adam hereket etse oňa betdoga etmäne. Bes ynsanlaň kulli jamaäň zyýanyna boljak bir iş edilýän bolsa Allah Tagala oňa gazap inýär. Ýöne her bir günäkäre ony diýmedi. Allatagala gazap eden adamlary taryhda belli, Kuranda aýdypdyr, Äwwelkisi Iblis. Äwwelkisi Iblis. Ondan soňram Firawun ýanak adamlar. Ondan soňram Ebu Jehl ýanak adamlar. Allatagala şun ýanak adamlara gazap etýär. Näme adamlaryň hidaýatynyň, adamlaryň hoşbagtysynyn öňüne geçen adamlara. Adamlary betbagt etjek bolup ýöriýen adamlara Allah Taala näme gazap etdi. Ahyrky güruhy aýdan Allah Taala zallin, gumrah bolan adamlar. Ol adamlar ýeke ýoly tanyp azaşypdyr ýa ýol tanyman azaşypdyr. Bu adamlar gumrahlar. Ebar Hudaýa bizi şu iki guruhdan etmäwer. Ebar Hudaýa bizi nygmat beren guruhundan edewer. Bizi şu gurugyň arasynda saklawer. Şu pygamberleň, syddykyllyň, şuhadalyň ýolunda saklawer, eý bar Hudaýa diýip, musulman adam güne bäş wagt namazynda şu dogany etýär. Her rekatda şu dogany edip otyr. Eger Pygamber aleyhisselam aýtdy, bir adamy sen gumrahydan nejat berjek bolsaň, günähden nejat berjek bolsaň, şoňa namaz öwreda, şoň öz kafirdir diýär. Allah Taala Kuranda aýtdy, Namaz adamy hedaýat etýändir. Namaz meni zikr etmeklikdir diýip aýtýar. Näme diýdi Wally? Ýaňky doga. Namazyň içinde ýaňky doga bar. Şu doga ynsany hedaýat etýär eger, ýöne bir şert bilen. Namazyň namaz bolsa. Namazyň iskelet bolmasa, namazyň içi geçgari edilen bolsa, namazyň ruhy bar bolsa, namazyň ruhy ýok bolsa, onda sen Allah meni hidaýat etmedi diýip aýdyp bilmeýäň. Bu bir istiwa pikir. Näme diýip? Musulmanlar ki özi belli, Allah Tagala olara nygmat berýär, behişdi berýär, o bu dünýäde-de hoşbagt etýär. Hop. Zalim bilen muzillin, al-maghdub aleyhim, olaňky näjire? Yahudiler özlere gumrah bolýarlar. Gumrah bolanlaryna razy bolmany gelip Mesihileň dininiň içinde-de üç hudaý bar diýip, olaň-da dinine, agydasyna salýarlar, olary-da gumrah etýärler. Olam ora ýaňky zallyn gumrahlar diýeni şo, ola ýahudylaň eden desisesiniň yzyna düşüp şeýtdirip gumrah bolupdyrlar. Ondan soňram şu wagt indi ýahudylar näme edip böler? Hunkar millet, bular bir wahşy millet, şeýtdiripde näme islama garşyň gelmesin diýip. Şu zatlaryň hemmesi näme? Ýahudyň bernamalary. Ýahud gelýär, el-magdub aleýhim bolýar, hak edip bolýar şo. Näme diýip? Şoň özä gumrah boldy. Kulli jahannak adamlar dagda gumrah etmäge durdy. Ýöne mufassyrlar muny aýdany bilen bir gaýda bar. El-ibrat bi'umumil lafz la bihususis sebep diýýär. Näme diýdi boldy? Biz ýaňky aýa Kuranda dogry meselem bir adamlardan çürim inipdir. Musulmanlar ýahudi mesihilerden çürim inipdir. Ýöne şu aýadan düşünip bolýan zat kän. Biz olsam o ýöne sebebine hasyýet goýmaýak. Bi düşünip bolýan zatlary düşünýek mundan. Düşünip bolýan zat näme? Biziň jamiämizde-de bar indi şu üç guruh. Ýöne ýanlaryna biri barjak bolsa jowany bolan zat barjak bolsa kowartdylar muny. Hem men özüm şu güne galdym, sen bu güne galma. Dogry şolar tabşyrar durardy, eý ogul sen beýle bolma ha, biz şeýle bolanymyz bolar diýip şeý diýer durardylar. Biz özümiz-ä mubtala bolduk, sen mubtala bolma. Hä şuny aýdar durardylar. Näme bu adamlar dogry ýoluny ýitiripdir, azaşypdyr özi. Ýöne hiç kimde öz yzyny çürüp äkdesi gelmeýär. Ýöne o Al-Magdub Aleýhimli kim? Ol-a ýaňky Motad bolup-da, milletiň oglunyny dagdy öz yzyna çürgek diýen adamla. Ýagny öz gereftar bolanyna razy däl, milletiň oglunyny dagdy gereftar etjek bolýa. Özi Jelesaty Tafsirden, men zor üçin aýtýa diýmäň, Jelesaty Tafsir muhim zat, adamlaň ruhuny terbiýet berýän zat, ruhuň roşt berýän zat, ruhuň tagziýe etýän zat, seni şarj etýän zat. Şu zatdan özlerä galýa-la. Näme özi şoňa gerefdar bolupdyr, milleti-de gerefdar etjek bolýar. Ýa şu Bimahaýa Kişawerzi, Bimahaýa meselem, bedeni, şahsy salysy, maşyny, näme öýüň bim etmek zady hiç haýsy dogry däl şolaň. Özleri gerefdar bolupdyrlar, merdumi-de gerefdar etjek bolýarlar. Şu adamlar näme? Ýaňky Allah Tagalaň aýtýan adamlar, Al-Magdub Aleýhim, özlerine gazap edilen. Näme diýip adamlary gumra edip otyr bu adam. Islamda murtat diýen adam murtat dinden çykan adam aýdylýar. Gumra bolan adam aýdylýar. Dinden çykypdyr, murtat bolsa işi ýok islamyň. Ha bir adam kafir bolsa işi ýok. Taze-malike şu kapyr adam gelip merdumyň kellesine okymasa, merdumyň pikirine göz etjek bolmasa, bu halatda üç gün wagt berilýär, bir ahuny getirilýär, şübhesi ref bolla boldy, bolmasa öldürilýär ol adam. Döwletiň wezipesi öldürmeli ony. Näme diýip şol adamlara zyýan ýetýär. Jamiä zyýan ýetýär. Bir pomolary bir jäbäň içinde harap bolsa, Hä ahenk diňlemek haram ýöne hop bir adam murtakep bolýa. Bagşy diňlemek dogurda ýöne bir adam murtakep bolýa. Aýtdy diýmäň ýöne bir adam diňlejek bolsa özi diňlemeli. Şu adam gelipdi toýunda goýsa gygyrdyk goýsa ýa maşynly sistem behterin sistemleri muňa çatypdy. Gelip on bilen hyýawanlarda owaň içinde gygyrdyk gezse bu adamda ýaňky adam. Näme edip, özi diňlänine razy bolmady, günähe mürtekep bolanda merdumy dady eşitdirip, şeýtdirip şeýtanyň şeýtanyň abzararatyny tablyk etmä durdy. Pygamber aleyhisselam aýtýar, Hemçinani ki men makarim ahlagy, gowy ahlaklary kamil etmeden üçin geldim. Hemçinani ki men kulli jahany rahmet bolup geldim. Eýne şonýanak Allah Tagala maňa emr etdi, sal çal diýen zatlarda dew diýt diýip aýtdy Pygamber aleyhissalam. Ýani haram şu diýip Pygamber aleyhissalam. Hazrat Omar öz wagtynda bir wagtda defiň zadyň sesi gelse, adam iberenmişdik. Bar gözde näme bar diýip. O adam gelipdi o taýda zenanla toý tutupdy, öz aralyny def bolupdy, ol diýse hiç zat diýmeýänmişdik. Şoň Pygamber aleyhissalam ijazat beripdir oňa. Ýöne, erkek adamly gelip öz arasynda hoşluk edip şeýtdirip gep urup dur-a diýse, Hezreti Ömer şallagyny alyp ugraýamyşdyk eline. Näme diýip sen haram? Harama özüň mortekep bolsaň, şerigat saňa diýe fakat özüň bilen Hudaýyň arasynda günäňi özüň çekeriň diýe. Ýöne, beýleki adamlary gumrah etseň näme? Allahu tebarek we taala muňa şeýle aýtýar aýa-Kuranda. Ýagny öz-ä günäsini göterer, ýaňky gümra eden adamlarynyň dady günäsini göterer bula diýip aýtdy Allah Tagala. Ela sa'a ma yazirun. Ne beýle teleke zat olaň göterýän zatlary diýip aýtýar Pygamber Allahu tebaraka taala. Näme insan özüň bir günähi göterip bilen, özüň bir agyr ýüki göterip bilen şu boljak-da, näme diýip sen merdumyň günäsini göterjek. Näme diýip merdumy gumra etjek, näme diýip merdumy teleke ýola garşy etjek. Bir beter bir ulukan hoşdar bize. Heý wara bir olakan zeňgi hatar bize. Heý wara habardar bolmaly şundan. Ahyrkysy Peygamber Aleyhissalatu vesselamdan rivayet bolýar. An Urwa taqal Hacca aleyna Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr biz bilen hac etdi. Fesemi'tuhu yaqul Men eşitdim aýtdy Abdullah ibn Amr Semi'tu Nabiyya sallallahu aleyhi ve selleme yaqul Ulamalary ylymlary bilen çekip alar araňyzdan. Ýagny siziň ulykan ulamalygyňyz araňyzdan gider. Ýaşuly ahullaňyz, emel etýän ahullaňyz araňyzdan gider. Özüňiz gördüňiz näçe ýyllykda nagadar ulykan tagsylylarymyz gitdi. Şeýtdirip araňyzdan ylmy aýyrar diýýär Allah Tagala. Feýebka nasun juhhal. Ozan bir jahyl adamlar galar. Yustaftawna feyuftuna bi ra'yihim. Olardan sual soralar, fetwa soralar, ola-da ylymsyz jogap bererler. Kitapdan zatdan bilmäni, ýöne mahwaradan görüp, işim ýok, guşydan görüp ýa falan ahundan eşidip, şeýtdirip jogap bererler, feýudillune we ýudillun. Merdumi-de gumrah ederler, özleri-de gumrah bolarlar diýip aýtdy Pygamberimiz aleyhisselam. Şu wagtky biziň gereftar bolup duran wagtymyz. Her kim gelipdir telegramda bir kanal açypdyr, her kim gelipdir mahbarada bir şebeke açypdyr, her kim gelipdir işim ýok bir saýt bejeripdir, bilse bilmese jogap berip otyr soallara zatlara hiç bir tahkygy ýok zady ýok, şu adamla özleri de gumrah bolýala, yzlaryna düşen sorallarda gumrah etýala we hudaý saklasyn el magdub aleyhim bolup aýlanýa bular. Hudaýdan başga zada hiç gorkmaýadam, hiç umydy-da ýok. Şol hakykaten adama haýry ýetýän, hakykaten adamy betbagt etýän näme? Azaba giriftar edip biljek Hudaý. Rabbil Alemin, Maliki Ýewmiddin diýende, ynsan bir peselýe etek. Bilýär ki, üstünde bir Hudaýy bar. Öz Hudaý dädigini bilýär. Birazajyk gudraty ýetende, biraz maly ýetende şu iki aýany okysa, bilýär ki, bir Hudaýy barşyň. Men Hudaý dä diýip, özi gururyny gyrakda goýýar. Aýalamin diýen kelemäni okuyanda, özi bilen tamamy jahanyň arasynda bir irtibat baglaýar. Şoň şu-da şu alamlaryň arasyndan. Şu-da şu jahanyň içinden, dünýäň içinden. Ar-Rahmanir-Rahim diýip aýdanda, Hudaýyň şuňar lutf etýänini, rahmet etýänini bilýä. Hudaýyň rahmetinden naumyt bolmaýa hiç wagt. Mäliki ýewmiddini okaýanda, geljekde boljak ittifakla Hudaýyň huzurynda hazyr boljak, şo ýerde soraljak, jogap berjek, şo ýerde başym etek bolarmy ýa depä bolarmy, şoňa pikir etjek, bir gyflatdan çykjak adam. Iyake nabudu diýende riýadan, şöhrattälebiden el çekjek. Şony pagat halys Hudaýa ybadat etýän diýip aýdyp oty. Bir adam ybadatini halk üçin etmeýär, halkyň gözi üçin etmeýär, Hudaý üçin etýän bolsa, iyake nabudu diýende şu riýadan zatdan el çekýär. Iyake nestaîn diýende hiç bir gudratdan gorkmaýar. Şony saňa Hudaý kömek berende soňra hiç bir gudrat seni hissa edip bilmeýär. Pagat şuňa ynanmak gerek. En'amte diýip aýdanda hemme nygmatlary Hudaý berenini bilýär. Sıratallazina en'amte aleyhim en'amte diýen hemme nygmatlar Hudaýdandygyny bilýär. Ihdina diýip aýdanda hak ýolda, dogry ýolda gadam atmaklygy isleýär Allah Tagaladan. Sıratallazina en'amte aleyhim diýende Ýagşy adamlar bilen hemrah bolmak, ýagşy adamlaryň ýolunda gitmekligi Allahu Teala'dan näme isleýär? Gaýrul magdubi aleýhim weleddallin diýende, batyldan, ähli batyldan bizarlygyny aýtýar. Olaryň ýolunda gidesi gelmeýänini aýtýar. Her jelesede Imam Gazalyň Eýýuhal weled diýen Iki müň Ratlliýe, meselem, näme diýip aýdaýly, beňke diýip aýdaýly. Iki müň beňke aragy getirip-de, meselem, hemen jüri ýöne çekip otursa, ondan ony guýup çekse, taze maniki şu aragy içmese, o hiç wagtda mes bolup görmer diýip aýtdy Ymam Gazali. Hä, şu aragy içjek, mes bolýar diýip, Fakat keplemek agide etmek bilen diýmändir. Bäş zady bena diýipdir. Näme ol? Şehadetu an la ilaha illallah. Biraz şehadeteyn aýtmaly. Ha eşhedü an la ilaha illallah we eşhedü enne Muhammeden abduhu we resuluh diýip aýtmaly. E, we enne Muhammeden resulullah we ikamus salah Hä, ýüregiň bilen ynanmak, diliň bilen aýtmak we amel etmek diýip aýtýar Ymam Şafyý. Ýöne bize görä, hä, ýüregiň bilen ynanypdy, diliň bilen aýtsaň, iman bolýar şo, ýöne amel bil erkan bolmasa, ol adamyňky ýene işi hatar bolýar oňky. Wa dalilul a'mal aktsaru min an yuhsa. Udhulu ýa ibadi el jennete bi rahmeti, Eý bendelem, emel bilen behişde girme ýok. Pygamber aleyhisselam aýtýar, Men-de emelim bilen behişde girmeýän diýýär. Ta zamaniki Alla Tagala öz fazly rahmeti bilen salmasa, ýöne, Eý bendelem, meň rahmatym bilen behişde giriň diýjek Alla Tagala, Waktasimuha bi kadari a'malikum, Emelleriňiziň mukdaryna görä behişdi bölüşiň diýip aýtjak Alla Tagala. Bes behişde biz Allahyň rahmaty bilen girer inşallah ýöne o taýda behişde derejäň ameliň taýyn etýäň. Birde adam başarsa şu jahannama girmän behişde girjek bolmaly. Dogry iman bilen sen behişde girýän ahyrda ýöne bir görýän jahannama salyp ahyrda behişde salaýa Allah taala. Başarsaň şu jahannama girmejek bolmaly. Wassalamu aleykum we rahmetullahi we berekatuh.